a daidaita sahu daga cikin jeren giyar karatuttukan darul hadisi salafiya idan ka shiga cikin archives din mu wato taskar ajiyar kasusuwan mu to in ka nemi a daidaita sahu to wannan shine kasar na biyu abinda wannan kasar yake dauke da shi su ne bayanai ne dangane da sadakar da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da karantarwar da ya game da yadda ake hada sahu da kafada da kuma kafafuwa da digadigai a cikin sallar jami'i tsakanin mutum biyu ko sama da biyu da bayanai dangane da yadda ake haɗa sahu idan ya kasance za a yi sallar jam'i maza da mata ko in za a yi sallar jam'i maza da mace ɗaya ko in za a yi sallar jam'i a ainihin wato mace ɗaya da namiji ɗaya abinda kaɗai ba mai bayani a ba wanda shine yanzu mu bayyana idan sallar jam'i ta kama tsakanin mata su biyu to jeruwa suke keke da keke kamar yadda namiji da namiji suke jeruwa keke da keke liman ya kasance a hagu mamu ya kasance a dama to haka idan sallar jam'i ta kama mata guda biyu daya za ta jagoranci daya to ita wadda za ta yi limanci sai ta tsaya a ɓangaren hagu ita kuma wadda za ta ainihin zama mamu sai ta tsaya a ɓangaren dama za su haɗa kafaɗa keke da keke za kuma ainihin wato su haɗa digadigansu wuyansu ya saiti da juna idanuwan ƙafa da idanuwan ƙafa dukkaninsu za su haɗu daidai wa daida kamar yadda karatunmu na yau zai ba da ƙarfi akan haka bai halatta ita limamiyar ta wuce gaba kaɗan ko kuma ainihin ita mamun ta yi baya ba kamar yadda haka abin yake idan za ku yi sallah ku biyu maza yi maza bai halatta saboda shine limami mai girman daraja ya zama ya zoba gaba kai kuma da kake bin shi sallah kai kadai ka dan ja baya ba sahabi abdullahi dan abbas Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda kamar yadda riwayar ta zo a cikin bukhari da muslim da musnad al-imam ahmad da sunan kubra ta al-imam al-bayhaqi da mushkil al-athar na al-imam al-tahawi da isnadi sahihi cewa ya bi annabi wata sallah da suka yi da daddare a cikin wasu bangarorin ruwayoyin wannan hadisi kamar da ka samu bayanan su a cikin littafin silsilatul ahadith as-sahiha mujalladi na biyu zaka gani Abdullahi dan Abbas sai ya rinka zamewa baya annabi yana tallafo kiye shi yana dan zamewa baya annabi yana tallafo shi da idan da sallah manzo Allah ya ce me yasa ka zame na tallafo ka ka sake zamewa na sake tallafo ka sai ce aina na ɗauka cewa kai a matsayinka na annabi ba zai yi ainihin a haɗa kafaɗa keke da keke da kai ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna mishi abin ba haka yake ba da haka duk sanda sallah ta kama mutum biyu maza ne zallan su ko mata ne zallan su kun ji yadda za amma idan sallah ta kama mata gaba ɗayan su tun daga mace uku har zuwa sama da uku to gaba ɗayansu za su jeru ne a sahu guda sai dai in sun fi ƙarfin sahu ɗaya to za su iya yin sahu na biyu da na uku to ita wadda za yi limanci za ta dawo tsakiyar sahun farko ta tsaya amma za ta ɗan fito kaɗan haka al'imamu abubakar bin abi shaiba da al'imamu al-baihaqi suka rawaito da isnadi ingantacce daga as-sayyida Aisha Allah madaukakin sarki ya kara mata yarda Ibn Hazm ma haka ya rawaito a cikin littafin al-Muhalla bil Athar Allah madaukakin sarki ya yafe musu dan haka jama'a musulmi kun ji yadda ake hada sahu tsakanin ainihin maza da mata tsakanin maza isu isu tsakanin mata isu isu abin da ya rage shi ne idan ya kasance sallar da za a yi mata ne zalla kaji yadda za su yi to ana cikin yi kuma sai wani namiji ya bukatu da ya zo ya bi su sallah na'am a musulunci ba a naɗa mace ta zama ita ce limamiyar maza ba a samu wannan a cikin shari'a annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ba babu wannan tare da cewa a yau zindiƙai daga cikin yahudawa da nasarawa da wasu ƙananan alhaki daga cikin yan boko sun cika intanet da youtube hotuna na video na wasu fasikai kuma zindikan mata irinsu waɗanda suke wa maza limanci da ka je ka sa youtube.com ka ainihin sanya search na ainihin wato limancin mace ko kuma ainihin female imam ko menene makamantan haka za ka ga ɗarurukan hotuna na mata na turawa da 'yan bangladesh da indiyoyi da makamantansu waɗanda turawa suka ɗaure musu gindi wai ga ta tana limanci ga maza da mata ainihin a bayanta wanda ya saba mu sunna amma abin da ake cewa idan wani dalili ya bujiro mata suna sallar jam'i sai wani namiji ya bukatu da ya bi su sallah kaji aka ce sai ya bukatu misalin wannan da zan iya bugawa a nan guda ɗaya shine suna yin sallarsu a cikin gida shi kuma yana fita waje yana bin sallar jam'i yau sai ya makara sai ya zama sallar da ake ta jam'i a waje an riga an yi ta ya fito sai ya ji can waje an yi sallama nan kuma cikin gida ga matan sun kabbarta to sunna ta yarje mishi sai ya koma baya can nesa shi kadai sai ya kabbarta ya bi su hadisi sahihi ya zo cikin musnadul imam ahmad da sunan abi dauda daga ainihin sahabiya annabi sallallahu alaihi wa sallama ummu waraqa gaggon annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sunanta malama sa'adatu Alkunyar ta ummu waraka imam al-bukhari da muslim suka ruwaito asalin hadisin da ta cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ka da gidana akwai mata da yawa ina ma ka nada ni in zama ni ne ni ce limamiyar su manzo Allah yace na nada kike rinka musulmanci to riwayoyin imam ahmad da riwayoyin abu dauda sai suka bayyana cewa akwai dattijo da yake aiki a cikin gidan shi yakan kira mata sallah idan suka zo suka jeru su mata shi kuma sai koma can nesa sai tsaya sai bi su sallah to kaga wannan wani yanayi ne wanda ya kama ba wai sunna ce ku zo masallacin juma'a ko masallacin idi ko salawatul khams sai ku ainihin nada mace sai ta zama ita ce limamiyar ku ba wannan ya saba ma shiriyar annabawa ba a taɓa samun wani annabi daga cikin annabawa ya aikata haka ba ba a taɓa samun wani daga cikin mabiya addinan annabawa sun aikata haka ba wannan kuma yana daga cikin abubuwan da ake lura da su wajen fassara nassoshi shine yaya aikin annabawa yaya aikin waɗanda suke karatu a hannun annabawa to na taimaka mana wajen mai wa nassoshi kyakkyawar fahimta ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka da zama jama'an musulmi kun ji waɗannan bayanai nasoshi da dama sun zo suna tabbatar da muhimmancin hada sahu nasoshi da dama kuma sun zo suna bayyana hadarin rashin hada sahu inna ma abinda karatunmu na jiya da na yau yake kokari a cikin waɗannan giyar kasusuwa a daidaita sahu shine yaya ake daidaita sahun a bisa hasken sunna ba wai yaya kai ka fahimta ba a'a yaya ake fassarawa abubuwan da ka karanta cikin riyadu salihin da bulughul maram hadisan da ka fassara a cikin umdatul ahkam ko ka fassara su daidai wannan shine asalin dalilin da yasa na dauki littafin al-imam allama abdul ghani dan abdul wahid al-maqdisi Allah madaukakin sarki ya gafarta musu malamin da ya rasu a hijira annabi na da shekara shida daidai wato yau kwatankwacin shekara 800 da ainihin rasuwar shi kenan ina kwatankwacin shekara 800 da ainihin yan kai da rasuwar shi Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi a cikin littafin shi mai suna Umdatul al Kubra littafi daya tamkar da dubu wanda ad-doktor Sheikh Al-Allamah Al-Muhaddis Samir ibn Amin Az-Zuhairi ya zauna yi tahqiqin wannan littafi da kuma ainihin takhrijin shi to ina rike da bugu na biyu ne wanda yake kuma sabon bugu na wannan littafi a jiya na dauko mana karatu ne daga shafi na 84 nayi karatuttuka har zuwa ainihin shafi na 86 wanda insha Allah ta'ala karatu yayi karatu a inda har muka kai shafi na 87 wanda insha Allah ta'ala a yau za mu dafa daga shafi na tamanin da 87 din bayan da malam ya kawo mana cewar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a aikace da kuma bayanai na wa'azi da fadakarwa yayi ta karantar da yadda ake hada sahu sai malam ya fara tsokaci dangane da wata mas'ala mai muhimmanci wadda ita ce dalilin da ta sa mu wannan karatun wadda malam a ƙarshe ke cewa qultu ala hadhihi as-sunnah وعلى هذه السنة العملية صار السلف الصالح رضوان الله عليهم كما جاءت الآثار الصحيحة عنهم بذلك kaji da yadda aka ce annabi yana hada sahu kaji yadda yake koyar da sahabbai to sai malam yake cewa a bisa waɗannan ainihin wato ayyuka na sunna annabi sallallahu alaihi a aikace to a bisa haka ne sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama gaba ɗayan su da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa su ma haka suke a aikace wato kenan malam yana nuna mana cewa kaga waɗannan hadisan to malaman salaf daga cikin malaman sahabbai da tabi'ai haka suka yi aiki da su kamar yadda ka je su malam sai yake cewa sifatu hadhihi taswiya Yara siffar yadda daidaita sahun nan take yaya ce siffar daidaita sahu malam cewa hatta la yastalifa an-nasu fil maqsud bi hadhihi taswiya dan kar mu bar mutane su yi sabani game da me ake nufi da wannan daidaita sahu نستعرض هنا النصوص التي جاءت في تلك الصفة عن النبي صلى الله عليه وسلم kun ga dai an ce a daidaita sahu a haɗa kafaɗa a yi saitin wuya to yanzu wannan an faɗi ne to amma yaya abin yake a aikace to me wani aka zo aikatawa wani ya ce kaza wani ya ce kaza wani ya ce kaza to amma anan malam yana so ya ce maka ne dan kar a samu cece ku ce da sabani eh to bari a ɗauko fassara abin da annabi ya faɗi daga bakin shi annabi din shine tafsirin sunnati bis sunna sannan sai kuma a sake komawa sai a ɗauko daga zantuttuka na malaman farko daga cikin sahabbai da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa wannan kuma shi ake kira sunna bil asari salafiyya fassara sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da maganganu da ayyuka na annabi sallallahu na ainihin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da bayan Allah na gari daga cikin waɗanda suka tsaya akan wannan tafarkin annabi sallallahu alaihi wa sallama kenan daga nan za ku fara fahimtar abin da yake haifar da sabani tsakanin musulmi ba qur'ani bane ba hadisi bane a wajen fassara ne to ita wannan fassarar da a bar musulmi su yi saɓani a tsakaninsu da sai a yi ƙoƙarin ɗauko fassarar da shi annabi ya yi wa ayoyin da fassarar da su sahabbai suka yi wa ayoyin da fassarar da shi annabi ya yi wa hadisan da fassarar da su sahabbai suka yi wa hadisan shikenan sai a fita daga rikici ku duba kusan shekaru ashirin da ta gabata lokacin da hadisin ajinu aka fara samun wasu suna inkarin shi a Najeriya daga cikin abin da ya taimaka musu wajen inkari da musu shine abu biyu abu na farko sai suka tafi neman fassarar kalma a cikin kamus bata na farko da suka yi kenan malamin hadisi idan kalma ta zo mishi bakuwa a cikin hadisi to ba kamus na lugar larabci yake dubawa ba akwai kamus na hadisi wanda yake malamai sun yi shi wato is a technical dictionary littafi ne na aikin hadisi kamar yadda yake yan medicine suna da shi yan law suna da shi dukkanin kowa a cikin fagen shi akwai wasu kalmomi waɗanda asali a yaren ya ɗauko su amma sai ya ba ta wata ma'ana tashi kamar yadda ka je yan goro sai ka ji ya ce mai komin ƙwarya ɗari kalmar ƙwarya idan ka tafi da ita cikin gida wurin mata masu yin dambu za su ɗauko maka masaki ne guda ɗari amma a yan goro kuwan aka ce ƙwarya ɗari fa da ake cewa ana cewa ƙwaya ɗari hakan ka tafi yan azara aka ce ƙwarya ɗari da ake nufi ko ƙwarya ɗaya afuwan ƙwarya ɗaya da ake nufi da ƙwarya ɗaya ana nufin ƙwaya ɗari kaga kenan ƙwarya me suke nufi ɗari kenan kaga idan har baka je yanzu yan azara sun fassara maka me suke nufi da ƙwarya ba zaka ce isauri ka ne da ƙwarya guda a motar nan sai ka je kai ka duba baka ga ƙwarya ba sai a ce maka gane Allah ka ɗibi kaya gashi nan ka sa ƙwarya ɗaya ɗaya da Allah a ciki ka sa ƙwarya ɗaya za a yi sauri a kai ba ka sani ba haka wannan abu na farko da ya ja sabanin kenan shine ne sai suka tafi sai suka duba cikin kamus na larabci sai muka ce to kun ga kuskure na farko kenan na biyu sai aka samu wasu daga cikin su abin kunya har wasu waɗanda wai sun je ainihin ƙasashen Laraba sun yi karatun hadisi sai suka zo suna cewa ai ma hadisin bai tabbata ba sai muka natsu me suke nufi da rashin tabbaci sai suka ce ai ibnu salah da ghazali da nawawi da Ibn hajri sun ce hadisin la asla lahu sai muka ce wani hadisin sai suka ce na ibnu umar sai muka ce ku koma ku sake nazarin karatun da kuka yi mu fa ba mu yi hujja da hadisin ibnu abbasin ba mu mun yi hujja ne da hadisin ibnu umar hadisin ibnu umar lahu aslun yana da isnadi isnadin shi kyakkyawa ne yana nan cikin littafin gharibul hadis na al-imam abu ishaq al-harbi mujallada ta biyar ismi na daya juz'i na biyu shafi na ɗari biyu da ashirin da biyar a nan kuka duba suka ce a ibnu hajar ya kawo magana a cikin littafin shi kitabu tamiz wato at-talkhis al-habir ibnu salah ya kawo a cikin fatwa da sauran malamai sai muka ce to ku saurara kun ga munan muna hujja da hadisi ne wanda mu mun ga ga asalin shi asalin shi ne isnadi su kuma waɗancan malaman suna cewa hadisin ibnu abbas bai inganta ba mu kuma muna hujja ne da hadisin abdullahi dan umar kun ga ashe hadisin da mu muke hujja da shi akan ajiru in an tashi sallah a tashi da dunkulallen hannu ba shi ne waɗancan malaman suka ce bai inganta ba man ja'ala al-babaini baban wahida faqad qasa qiyasan fasida hadisin da mu muke hujja da shi daban da hadisin da ku kuka dauko magana akai a lokacin har iya buga musu misali bani mantawa nace irin haka ta faru da yawa akan hadisai misali da hadisi sahihi daga sayyidina Uthman radiyallahu anhu a cikin Bukhari da Muslim annabi yace khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu mafi alherin ku shine wanda ya koyi Qur'ani kuma ya koyar da shi wannan hadisi sahihi ne Bukhari da Muslim suka rawaito shi daga Sayyidina Uthman yanzu wannan hadisin da wannan riwayar al-Imam Ibn Adi al-Jurjani ya rawaito shi a cikin littafin shi al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal da isnadi da'ifi ko mawdu'i la asla lahu daga Aliyu yanzu idan na zo na ce maka qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu hadha hadithun sabitun sahihun an rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisi ne tabbatacce ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ka ce mun a'a wannan hadisin ba ingantacce bane domin al-Imam az-Zahabi a cikin littafin shi Mizanul Itidal ya ce hadisin batil ne sai ce ce ya yi magana ne akan riwayar aliyu ni kuma ina magana ne akan riwayar usman wadda ta zo cikin bukhari da muslim don haka kaga tsakanin abin da nake hujja da shi da abin da kake cewa bai inganta ba akwai bambanci to haka a lokacin sun yi amfani da waɗannan hanyoyin guda biyu wajen kawo mutane rudani cewa ai ma hadisin bai inganta ba har aka samu wani a Kaduna wai Abdullahi Faki ya rubuta wata makala yana sukar hadisin sai da aka samu malamin hadisi daga garin Gusau malam Sa'idu mai kwano ya da ya mushi Rabbi a cikin ainihin wato wasu ƴan wurauqat wato wasu shafukan takaddu kamar guda 37 makamantar haka a takaicen takaitawa idan baka matsu ba kaga wannan harka ta malaman hadisi karka sake ka shige ta kamar dan boko ne duk dan bokon da kuka ji zai karanta law ko zai karanta medicine ko zai karanta pharmacy to matakin farko ya fara natsuwa tukuna in dai zai shiga da wujuju ne da hayaniya tuni za a bugo shi don haka duk wanda zai karatun hadisi abu na farko ya samu ya natsu tukuna ka yi wa duniya sake uku ka koma ya zama ba ita ce manufarka ba manufarka ita ce lahira sannan kuma manufarka ita ce za ka yi wa fiyayyen halitta hidima a cikin wannan ilimin sallallahu alaihi wa sallam saboda haka kun ga wannan mas'alar ita ce hada sahu da ake magana tuntuni malamai suke ruwa riyadus salihin a masallatan juma'a da masallatai da ake karatun magriba da isha da makarantu da majalisul ilmi ana ta cewa annabi ya ce a hada sahu to amma matsalar idan ka zo ka ga yadda ake hada sahu sai kuma ka ga ya saba wa abin da hadisan suke cewa idan ka ce wane ya fassara maka abin da zai fassara maka hada sahu daban da abin da wane zai fassara maka sai malam ya ce to dan ka a samu irin wannan sabanin abin da yake daidai bari mu koma wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama mu ga cewa me ake nufi shine yace wa hatta la yaxtalifa an-nasu fil maqsud bi hadhihi at-taswiya domin kada mutane su saba game da abin da ake nufi da wannan daidaita sahu nasta'ridu huna an-nusus allati ja'at fi tilka sifa an an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama anan zamu kwararo nasoshin da suka zo daga annabi waɗanda ke bayyana wannan siffa yaya ake daidaita sahu litakuna hiya al-fasil domin wannan siffar da ta zo daga manzon Allah ta zama ita ce wadda za ta bayani dalla dalla ita ce za ta raba gaddama da jayayya ita ce za ta kawo ƙarshen sabani da cece kuce wal marji sannan kuma wannan fassara ta annabi ta zama ita ce makoma shi makhtulifa fihi game da sabanin da aka yi game da siffa din kai ka ce kaza wannan ya ce kaza wancan ya ce kaza to kamar yadda na gaya muku haka muka yi hadisin ajru da muka tashi sai muka karanto wasu hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin bukhari muka sake karanto su fassarori daga malaman farko kamar su su abdullahi dan umar din sai ga fassara ta fito karara shikenan to in mutum ya gama jayayya in ka tambaye shi kai eh kafin ka ji wannan hadisin a bakin mu tsakani da Allah ka san shi da sai ce bai san shi ba to ka san shi ba kuma ka ji shi a bakin mu kai tsaye madadin ka je mana in kana da ilimi ka je ka nemi ilimi akai a'a kawai tun tunda dai suwana ne suka faɗi to kawai ba daidai bane duk wannan sharri ne na kungiyanci ya haifar mana da wannan musiba don haka a yau wannan yana daga abubuwan da za mu ƙara nuna mutane haɗarin shi ba zaman ka dan kungiya ba amma kungiyanci shine sharri ba zaman ka kabila kaza ba amma kabilanci shine sharri ba laifi bane kai ba barbare ne kai ba katsine ne ba laifi bane amma ka ce lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara to kai ƙarya ka ce ba wanda zai shiga aljanna sai ba fulatani sai ba barbare sai inyamuri kai ƙarya don haka duk kungiya je ka zauna a kungiyar ka oho kai ya ragewa amma karka ce babu musulmi sai dan kungiyar ka karka ce ba wanda zai shiga aljanna sai dan kungiyar ka in ba haka ba shikenan kai ma ka zama irin tsarin yahudu da nasara jama'ar musulmi da waɗannan hadisai awwalan na farko mala yace an Jabir ibn Samura radiyallahu anhu qala daga Jabir dan Samura Allah ya kara mishi yarda yace خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال من ذن الله يفتو يساميم سيتي دمو ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها يا كل جماعة مسلمين ba za ku haɗa sahu kamar yadda mala'iku ke haɗa sahu a wurin ubangijinsu ba fa qulna ya rasulullah sai muka ce ya manzon Allah wa kaifa tasifu mala'ikatu inda rabbiha yaya mala'ikun suke hada sahu a wurin ubangijin su to kun ga anan ba za ku hada sahu yadda mala'iku ke yi ba ashe kenan suna hada sahu amma ba yadda mala'iku suke ba to su ko madadin sai girman kai ayo ai mu ma na mu sahu irin na mala'iku ne yau haka mutanen girman kai suke in ka cewa mutum kai ba za ka yi kaza daidai sai wai yanzu zai maka bayani ne ai nashi din daidai ne ai a halin ka ga rashin dogon ne kake inkari wai kuma sai kokarin nuna maka yana son ya justifying yana son ya gaskata maka nashi din ai Shi ne daidai din irin yadda kake neman a halin fa ka ga ba daidai din bane yanzu kenan da annabi yake ce musu ba za ku yi sahu irin yadda mala'iku suke ba kenan ba sahun ya ga sun yi ba ya ga sun yi amma ba irin na mala'ikun ba sai ce yana son su yi irin na mala'ikun ne madadin su girman kai ko su yi kilibibi eh sai suka ce ya mala'ikun suke yi shikenan jama'a mun fahimci yadda ake a tsarin ilimi annabi Musa wa'azi ne ke ne cikin bani Isra'ila da wa'azi wa'azi sai ne ce mishi annabi Musa eh akwai wanda ya kai ka karatu kuwa sannan Musa ya ce a ah, haba ina shi annabi Musa amma hujjar shi shine karatun shi daga Allah ne kai tsaye to kuma shi kadai ne waye kai shi amma saboda bai ladabin cewa a ah, yawa eh, Allah ya ji ni kaga fa ya san haka amma bai furta ba nan take sai Allah ya mishi wahayi ya ce a ah, saurara akwai wani bawan yana can abin guda ba a san shi ba sunan shi Khidir to madadin annan Musa ya fushi to ni kuma ka neman wahayi kuma ka ce akwai wani ya fi ni karatu to ni a sai ce ya rab kaifa wusulu ilaihi ya zan yi in kai gare shi tunda ya fi ni in je in koya haka ake yi haka ake yi ba za ku yi sahu irin yadda mala'iku suke ba madadin sai wa ai mu ma sahu irin na mala'iku ne madadin sai ai wa ai kafa ta ce ke ciwo a yo ai mu dattawa ne yo ai mu ba mala'iku bane yanzu duk ba haka mutane ke cewa in ka ce musu ga kai musu habbai ne mu larabawa ne da ce sai mun yi karatu da larabawa ya haka kai ta faɗi yanzu gashi nan da kuka mutu ku suka zo suka gaji kira'a yanzu gashi nan suna yi fiye da ta larabawa ashe ƙarya ne kini bibi ne liman gyara karatun ka sai ce ni da ƙuraishe ne ana nan sai liman ya mutu sai dan shi ya tashi ko ɗan shi sai ta tashi sai ta karatu sai a hada ta da ƴaƴan Qurayshawa a Makka sai a ce nata yafi na Qurayshawa an ba ta kofi to ya aka kakanta yake ya kasa kuma yace shi ba ba Qurayshi in shi ba ba Qurayshi bane aka jika shi tafi Qurayshawa haka kai ma aka ce maka yi kaza ka gyara kai al-kibru batrul haqq wa hamtun nas wane kaza da kake ba daidai ba ne wane ba za ka yi kaza daidai ba sai ka ce alaga fata mala akwai min ya ake yin daidai ne abin da suka ce ala sifu kama ta sifin malaika ba za ku yi sahu kamar yadda mala'iku suke ba inda rabbiha fa qulna ya rasulullah sai muka ce manzo Allah wa kaifa mala'ika to inda rabbiha yaya mala'iku suke yin sahu a wurin ubangijinsu qala sai ce yatimmuna sufufal awwal suna cika sahun farko farko safafan farko su mala'iku ke fara cikawa kun ji ka'ida ta farko ina ne na farko sai sun cika ina na biyu sai sun cika to duk sahun da ke gaba sai sun gama cika shi kun je da mala'iku suke wa suna fi saf sannan kuma suna daidaituwa a cikin sahu ba sa bauɗewa ba sa kaucewa ba sa karkacewa kun ji yadda mala'iku suke yi rawahu muslim muslim ya rawaito wannan hadisi a lamba ta 1430 eh, malam samir ya ce fal wajibu fi sufufi inda salah dan haka abin da yake wajibi a wajen hada sahun sallah Allah yashra fi as-saff ath-thani qabla itmam al-awwal Allah yushra fi saff ath-thani qabla itmam al-awwal kada a sake a fara sahu na biyu kafin na farko ya cika wala fi as-salis qabla itmam ath-thani kar a sake a shiga sahu na uku tun ainihin wato na biyu bai cika ba wa haka ba haka dai za a ci gaba jama'a kun fahimta da kyau haka za a ci gaba sai na farko ya cika sannan ai na biyu sai na biyu ya cika sannan ai na uku kun ji wannan na daga cikin tsari na farko na hada sahun mala'iku to ku in ba haka kuke ba to ku gyara wa ma kana min naqsin idan har za a samu wata naƙasa a cikin sahu fa yakunu fi saffil akhir to ya zama naƙasa tana cikin sahun ƙarshe wa zalika lima jaa an Anas radiyallahu anhu qala abin da yasa malam ya faɗi wannan saboda hadisin da yazo daga Anas Allah ya ƙara mishi yarda قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتم الصف المقدم أنا سيتي منظر الله ياتي ku cika sahun da ke gabatuwa sahun gaba ku fara cika shi thumma allazi yalihi sannan wanda ke biye da shi fama kana min naqsin annabi yace in har akwai na kasa a sahu falyakun fi saffil mu'akhkhar to zama a sahun ƙarshe malam yace sahihun wannan hadisi sahihi ne rawahu abu daud al abu daud ya rawaito wannan hadisi a lamba ta 671 والنسائي sa'i da النسائي مجلد نبينا nasai a mujalladi na biyu na littafin shi ta ba shafi na ainihin uku. jama'a kun wannan hadisi wanda ke ƙara bayyana cewa na daga cikin yadda mala'iku suke sahu shine mala'iku ba sa barin giɗi a sahun farko ko na biyu a halin bai cika ba su je su kafa na biyu din ko na uku kun fahimta salisan na uku wa an ibn umar radiyallahu ma qala daga sahabi abdullahi dan umar Allah ya kara musu yarda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam manzon Allah yace aqimu sufufa jama'a ku tsaye da safafanku wa hazu bainal manakibi ku daidaita kafadunku wa subbul khalal ku tushe kafafe walinu bi aidi ikhwanikum ku tausasa wa ƴan uwanku kakku matsa musu kakku kuntata musu kada barin hada sahudin kuma a kuntata wani a tausasa wala tazaru furujatin lishayatin manzo Allah yace kar ku bar kafafe don shedanu in ya zama tsakanin kafaɗaka da kafada wani akwai kafa kafa fa kaji kafa balle tazara in ya zama akwai kafa tsakanin kafaɗaka in ya zama akwai tazara tsakanin diddigen kafarka da nashi to kun bar kafafe waɗannan kafafe su ne shaidano za su rinka shiga da fita suna haɗa ku gaba da kiyayya za mu zo mu ji hadisai akan haka kaga anan ya ce anne a tsawar da sahu ya ce a daidaita kafaɗu ya ce a toshe kafa kuma ya ce a wajen yin haka ɗin a yi cikin tausasawa an gane kamar yadda muka faɗi jiya wasu saboda gudumi da ƙetare iyaka in suka zo haɗa sahu sai ka ji sun take maka kafa in ka sake matsa sai sake bi sai take ka to ya zake shi kuma an fahimta a cikin taushi za ka yi kamar yadda muka faɗi jiya jama'a wannan ƙafar ka ce ta dama wannan ƙafar shi ce ta hagu kai ka miƙar da ita ta fuskanci alƙibla shi ya miƙar da tashi sun fuskanci alƙibla za ka ga sun zo sun haɗe ne kawai cikin tausasawa amma ba wai zuwa za kai kai ne ustazu mai imani giris ya ji ka da rashi kenan ka samu mishi da targaɗe ba ina fata an gane Allah madaukakin sarki tsare wannan shine hadisi na uku wanda malam yace sahihun shi ma hadisi ne sahihi rawahu Abu Dawud al-Imam Abu Dawud ya rawaito shi a lamba ta 666 rabi'an na hudu wa an Anas radiyallahu anhu qala daga Anas Allah ya kara mishi yarda yace qala sallallahu alaihi wa wa sallama rusu sufufakum manzo Allah yace ku daidaita safinku wa qaribu bainaha ku kusantar da tsakanin safafanku wa hazu bil a'naq Suma ku su yi saiti muhaza wuyanka da wuyan wane su yi saiti ga yanzu saboda hikima wuya ba a faɗi doka akan shi kamar yadda aka faɗi ta kafaɗa ba an fahimta jama'a in ka dubi doka dangane da haɗa kafaɗa mai aka ce ha wahazu bainal manakibi wuya da aka tashi sai aka ce wahazu bil anaki ma'ana kafaɗu wane zo da kafaɗar shi wane zo da kafaɗar shi sai a daidaita sai su haɗu wuyanka da wuya na zai yi su haɗu ba za su haɗu ba shi ma sai aka yi ta'abiri da kalmar muhada. wato sai su zama sun yi sauti domin kafada ta da kafada ka za ta iya haduwa amma ka je ka langabar da kanka haka kaga wuya na ya langabe wuyanka ya miƙe kaga ba hadu ba ko kuma ne sai ka ga wani kuma ya kwantar da wuyan shi haka a daidai lokacin da wani ya kafe nashi to hatta wuya su ake a dubi wuyanka da wuyan shi su tafi a saiti wa hadu bil anaq fa wallazi nafsi biyadihi manzo Allah yace na rantse da Allah wanda ya raina yake a hannun shi wannan na ɗaya daga cikin hadisan da ke bayyana sifofin Allah Allah madaukakin sarki yana da hannu ina muka ji haka gashi a cikin wannan hadisin har manzon Allah yana rantsuwa da hannun Allah to amma hannun Allah ba irin hannun halittu bane saboda yace ce laisa ka mislihi shay ba abin da yake irin shi sannan kar ka sake ka ce a'a hannun yayi kama da na wani don ya ce wala tadribu lillahi al-amsal kar ku buga wa Allah misali ku ce yayi kama da wani to kuma kar ka ce ba hannu bane in ka ce ba hannu bane to kai musu ya ce yadullahi fawqa aydihim hannun Allah na sama da hannunsu ka faɗi haka karka ce karfin Allah sama da ƙarfin su kai tawili wassama samaa ha bi aidin sama mun gina ta ne da hannu karka fassara bi aidin aidi kowa wai kokarin da kake karkace Allah na da hannu saboda mai halittu na da hannu sai sai ce ka fada abin da ka guda karfi ma in ka ce Allah na da shi sai ce to halittu ma na da shi don haka ka tsaya abin da karatun yace in ya so sai ka tsarkace Allah daga kamantuwa da halittun shi amma kar kai musu hannunka kai mutum hannunka hannu ne sai ka ɗauko agogo sai ka ɗaura in ƙarfe bakwai na safe sai aka kaɗa loko mana jiniya ta kaɗa sai kuma sai ka zo ka kama hannun agogonka da ke jikin hannunka wa agogonka da ke jikin hannunka sauti ta hanyar hannun agogon kenan hannunka hannu ne agogon kama na da hannu sunan yayi daya irin su daya ba irin su daya ba kaga shi agogo in za a tashe shi aiki kaji hannun shi ake kai yanzu za a aike ka murda hannunka ake a ce tafi kaga ko shi hannun shi ake murda a ce tafi gobe ma a sake murdawa amma kaga duk menene hannu ne to karka sake saboda kokarin wai kaucewa kakkace Allah yana da hannu so kuma ka zo ka ce ƙarfi ƙarfin ma siffa ce daga cikin siffofin Allah na'am amma kuma ƙarfin ma wata siffa ce daga cikin siffofin bayi hannun siffa ce daga cikin siffa Allah hannun siffa ce daga cikin siffofin bayi to tunda sunan siffofin mahalicci da sunan siffofin abokan halitta sunan yayi daya in ka zo sai ka faɗi sai ka fasara amma sai ka ce ma'anar ba ɗaya bace shikenan an fahimta gaba saboda hannunka da hannun agogonka sunan yayi daya ba za a canza wa hannun agogonka suna ba a ce igiya agogo ana cewa igiya agogo sai ma'anar ta koma wata aba daban jama'a kuna fahimta saboda haka Allah yana da hannu mu musulmi mun yadda amma hannun Allah ba irin hannun bayan shi bane amma kuma ba za mu yi musun cewa bai da hannu ba amma yana da hannu was-samaa ha bi aidi aidi nan hannaye ake nufi ka karanta littafin Imam al-A'imma al-Imam Ibn Khuzaima zaka ga gamsassun bayanai akan waɗannan maganganun insha Allah ta'ala da rabbi akan waɗanda suke kyamar a ce Allah madaukakin sarki yana da siffa kaza Allah ya daidaitu a saman al'arshi sai su ce ba su yadda ba Allah yana sauka ƙarshen kowane dare sai su ce ba su yadda ba ranar alkiyama Allah zai zo sai su ce a'a wai sai dai a ce al'amarin ubangiji ne zai sauka Allah madaukakin sarki yana sauka daga sama sai su ce rahama ce take sauka rahama kan sai ƙarshen dare take sauka ko yaushe rahama ce take sauka yanzu ba rahama ce take sauka kai ba dan rahaman na sauka ba ka iya samun numfashin da zaka shaka Allah ne da kai shi yake sauka daga saman bakwai zuwa sama ta daya waye faɗa haka annabi ya faɗa haka sallallahu alaihi wasallam a ina Allah yake Allah yana sama waye faɗa haka Allah ya faɗa haka da kanshi manzon Allah ya faɗi to duk wani tawili da zaka yi aje shi ka yadda Allah madaukakin sarki abin da ya siffanta kanshi da shi shikenan waja rabbuka wal malaku saffan saffa Ubangijin ka zai zo a ranar alkiyama mala'iku ma za su kawo tare da ubangiji sahu sahu na'am ubangiji zai zo karka ce umarnin ubangiji ne zai zo in kai haka kayi ta'addanci a cikin ayoyin Allah ka zama dan ta kife jama'a mun fahimci wannan da kyau saboda haka manzon Allah ya ce fa wallazi nafsi biyadihi ina rantsuwa da Allah wanda raina yake a hannun shi inni ara shaytana yadkhulu min khalal ina ganin shedan fa yana shiga ku ta tsakankanin sahu ta kafafan sahu kun ga wannan mecece mu'jiza ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam akwai malamin da ya isa yanzu ya ce na ganin shedan babu sai dai makareci amma annabi ya ce na rantse da Allah ga shedanu ina gani suna shiga ta tsakanin sahu. ka annahu alhazaf kamar ƴaƴan tumaki yadda ka san dan tinkiya da yaga dan lungu ya surko wallahi nan yace haka nake ganin shedanu na shiga tsakanin kafafunku da kuke bari kaga me yasa ba za a yi gaba ba me yasa ba za a ki juna ba me yasa ba za a rinka wa juna fatan sharri da alkaba'i ba kun zo sallah an ce ku hada sahu ka harari liman wani ya matso kusa da kai ka daula mishi kyala sai ja baka wuri ka taurare liman sai ji tsoron ka amma fa ba haka ya kamata ba kamata ya liman ya kore ka daga masallacin walaye eh, an yi an yi ka gyara ka keto fita nan sai a kore ka an cire rijista ka daga makarantar an cire ka daga masallacin je ka ka hada wa'azin kasa ba shi kenan ba to amma matsalar limaman ba su da wannan authority saboda gina mishi masallacin kuka yi miskini ko kuke tare zakar da kai kuna bashi faqir ba yadda ya iya yace a dan gyara a dan gyara an yazo kan alhaji ko sanata sai da yayi shiru ya zo ka kai busasshen ustazu ba komai kafa ka gata nan kamar kafa fara sai ce shikenan gyara gyara amma wajen sun mai kafa yana jin tsoronta an samu halal an samu halal jama'a mun fahimta jama'a sahihun wannan hadisi sahihi ne rawahu abu dauda shi ma al-imam abu dauda ya rawaito wannan hadisi a lamba ta 667 wal hadath bil ha al-mughmala wal dhal al-mu'jama maftahatayn wa ba'dahuma fa ghanam sud ma'ana awaki waɗanda suke baƙaƙe sigharun waɗanda suke ɗan ƙanana bila azanin bila aznabin waɗanda ba su da bindi wala azan waɗanda ba su da kunnuwa wato wasu ƴan baƙaƙen tumaki ne annabi ya ce haka yake ganin shaiɗanun ma'ana shaiɗanun da suke zuwa suna yawo tsakanin ku baƙaƙe ne su tigga nan kamar ƴaƴan tumaki annabi ya ce yana ganin su idan ne idan ba ku haɗa sahu ba wannan dokar ba kan sahabbai ba in ya zama sahabbai da suke sabatu auliya'illah hafazatu kitabillah wa mutqinuhu mahaddata littafin Allah waɗanda suka ƙware shugabannin waliyan Allah amma ba su haɗa sahu ba manzon Allah yace na rantse da Allah da raina ke hannun shi ina ganin shaidanu na shi shiga tsakaninku me kake tunani a wannan zamanin mutuke me kake tunani kai da ni da suwanta da su ne jama'a an fahimta wa qawluhu sallallahu alaihi wa alihi sallama malan yana fassara maganganun annabi ne da yazo cikin hadisin ce rusu ma'khudun min ar-ras fa yuqalu rasul bina yarsuhu rassa idza alsaqa ba'dahu bi ba'd a harshen larabcin aka ce rassa ana nufin ya manna akan ce rassal bina ya manna gini ya rusuhu yana manna gini rassan mannawa ko nanawa al alsaqa ba'dahu bi idza alsaqa ba'dahu bi ba'd idan ya dauko wani gini ya nana jikin wani sai a ce rassa wa minhu qawluhu ta'ala na daga cikin inda wannan ma'anar ta zo inda Allah ya ce ka annahum bunyanun marsusun Allah madaukakin sarki yana son waɗanda suke hada sahunsu a wurin jihadi kai ka ce gini ne wanda ike shiryayye mannan ne haɗaɗɗen gini ka dubi yadda gini yake nane wa jikin ɗan uwan shi a haɗa yumɓu a haɗa laka a kawo makuba a kawo ciyawa a kwaɓa don me don a nane wannan ginin da gini dubi yanzu yadda suke ɗiban siminti su lafka su haɗa da kaza su haɗa da kaza don a nane to shine ake nufi da ras haka ake nufin kenan sahunka ya haɗu da nawa ne kaji dalilin da aka yi amfani da kalmar kaji kuma hikimar da ta sa malam ya fassara ta to sai malam ya ce wala ta ta'atta hadhihi sifa sai dai fa kuma wannan irin siffar ba za ta yi a aiki da ita ba illa bil iltizami bit tawjihatin nabawiyya sai Allah zunci karantarwa annabi wannan ita ce gaskiya duk wata hayaniya da za ku yi ku je ku yi taron kwamiti ku tafi shan kwata ta kungiya ku je police station duk ku gama hayaniyar ku a kori liman wani a dakatar da wani daga tafsirin magariba duk ku gama in dai kuna son ku bi waɗannan abubuwan da kuka karanta a hadisin sai kun dawo kuma kun dubi yaya annabi yake nashi sallallahu alaihi wasallam ina son duk wanda yake saurare na a wannan karatun ya nemi karatun littafin abdubbin nabawi wanda ne wa ɗaliban darul hadisi a yau mun karanta wani babi ne daga cikin babukan farko fi hadiyin nabi sallallahu alaihi wa sallama fi tadawi wal amri bihi shiriyar annabi game da yin magani game da bada magani game da shan magani game da neman warakar cuta yaya shiriyar annabi take ku je ku saurari kasusuwan ku ji yadda ne bayanai akai daga cikin abubuwan da nake faɗi shine annabi yana yin magani da alqur'ani annabi yana yin magani da hadisi waɗannan da kake ji a tashoshin FM ga sunan sun buɗe shaguna na trader ruqya dukkaninsu da qur'ani da hadisi suke yi amma matsalar da ke bambancin mu da su shine sun kaucewa hadiyun nabi shiriyar annabi wajen yin magani da qur'ani da hadisi to kamar yadda yau zaka zo ka ji mun ƙara faɗi ƙarara mu ba muna kiran mutane ne ku zo ku bi qur'ani da hadisi kadai ba muna cewa a qur'anin da hadisi in za a karanta a fassara ai aiki da shi sai an bi shirya annabi in ba haka ba har yanzu ba a shirya ba dan haka ina son ku kiyaye annabi yana yin ruqya da alqur'ani sallallahu alaihi wasallama wato idan baka ji kasar din da waɗannan bayanan nawa mai yuwa za su gaza daga fahimtar da kai me ake nufi saboda na tsaya na yi sharhi mai tsawo na yi ta kawo misali yanzu an je wurin waɗannan masu shagunan tireda na rukuya eh business ruqat in an je wurin su daga an je za su fara bada magani daga an je za su fara yin rukuya hazihi bid'atun lam tu'raf fi sunnati nabawiyya idan ka zo wurin annabi rukuya sai annabi ya binciki imanin ka tukuna ya binciki aqidarka yayi maka wa'azi ya bincike ka game da wasu surkulle da wasu kambu guru laya da wasu zuwa wurin yan tsubbu da bokaye da wani malam mai gobe da nisa da duk wasu abubuwa sai ya bincike ka idan ya ji ka afka ciki na farko sai ya ce ka tuba ya nuna maka waɗannan abubuwan kafirci ne kuma yanzu za a kai bukatar ka ne wurin Allah kuma ba za a kai bukatar ka ba idan kai mushriki ne sai ka tsarkaku sai ka tsaftatu sannan kana da wata laya kana da wani buru kana da wani babuhu duk je ka kawo su annabi ya lalata su wani lokacin sai ce je ka kai sadaka bayan kwana biyu ka dawo yanzu yan rukuwa suna haka wata za ta zo da jambaki da gazal sai dafi goshinta kaji fasiki zindiki sai dafi goshinta kawai sai fara karatu sai a fara birgima sauran matan da suka zo su ma taba taba da turare sun je sun shafe jikinsu da hodaye laushi ana dambe eh shi kuma yana ta ruba karatu kaji fasiki tsinanne wallahi alazim waɗannan jama'a yan bid'a ne kuma ta da cewa sun kira kansu ahlus sunna shine abin da jiya muka yi ta ishara wannan rukuya da kuka gani jama'a zuwa muka yi muka koyo ta wurin malaman ahlus sunna suka buɗe mutafai suka karantar da mu suka nuna mana ka'idojin da ladubban da sharuɗa muka zo muka fara lacca sai hasada ta kama mutanen kungiyoyi sai suka yi ta zagin a lokacin nan sai aka gaza fahimtar me muke nufi Allah madaukakin sarki ya kai rahmar shi da Malam Ibrahim bawa mai shinkafa tun lokacin bawa mai shinkafa yake cewa wannan abin da bawan Allah ne ya zo da shi ba a san shi ba fa ku tsaya yayi bayani yaya abin yake ku haƙura a bayani ku ji yaya abin yake sai suka rufe da hasada suka yi ta raddi suka yi ta sharri suka yi ta kazafi. wani zindiki har raddi ya rinka rubutawa yana wa Wahid Abdulsalam Bali za mu zo kan shi muka zo karatun littafin Asharul Battar insha Allah abinda muke so mu ce anan shine dukkanin abin da ka zo za sai ka dubi a cikin wannan abin mai shirya annabi ba wai kawai ka buɗe aya alkur'ani ka ce ai aya ce zaka karanta eh yaya annabi ya aiki da ita a hadisi ne ba karanta yaya annabi ya aiki da shi shi yasa aka ce dole sai ka je wurin malamai malaman kuma masana masana game da wannan abu da haka salafiyanci da muke kiran ku zuwa gare shi ya sha bamban da kungiyanci ko ɗariƙanci ko movement da ake kiran ku ana ce maka ne ko da ka karanta alkur'ani sai ka koma ka ga yaya ne annabi yi. karatu ne a sallah na qur'ani eh, ya annabi yake yi misali tun muna samari a ƙasar nan ake kawo mana kasusuwan Abdul ya karanta ayoyi 60 ya faɗi ya suma a lokacin sai muna sha'awa oh, aya sittin da numfashi daya hazihi bid'atun ashe bid'a ce yake yi malaman salaf tun daga kan annabi da sahabbai ba sa haɗe aya da aya ko da ayoyin suna da alaƙa da junansu fawailun lil musallin allazina hum an salatihim sahun malaman farko haka suke karanta su don haka a cikin Qur'anin da manzon Allah ya karantar da sahabbai su sai da Usman suke jagorancin rubutawa da takewa babu la taqif tsakanin aya da aya ka je kai karatu amma a wurin malaman da suka san karatu ba san da lokaci kuma wannan littafi yau da rubuta shi kusan shekara dubu ɗaya gashi wani babban malami ne na sunna ala ramma na alkur'ani ya rubuta shi al-imamu abu amrin dani alwaqf wal ibtida kai da suke koyar da kai karatun qur'ani sun taba karanta maka wannan sun kai ka sun baro ka dura maka a kawai suke babu shiriya annabi a cikin karatun qur'ani annabi baya hade aya da aya komai alakar su komai alakar su wai kaji fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun annabi bayan haka sahabbai ba sa yin haka don haka kaga wannan abin da suka koya muku a tajwidi to bid'a ce ku tuba wasulul jami'i wal wasulut ta'awuz wal basmala bi awwal sura a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna anzalna bid'atu lallai ne sai ka ce a'udhu billahi samii'il alim من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر salamun hiya hatta matla'il fajr haka kowace aya tun daga ta'awuzi haka zaka yi ta daya bayan daya sannan kuma kaga ba da irin wannan numfashin da kaji in ne ba wanda yake sukarwa in ka karanta aya zaka shiru ka natsu sannan ka ci gaba baka zallaha إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا wannan shine kajiji sunan wani kayan miya a nan na bahaushe wuju wuju wuju wuju qur'ani Allah ya ce wa rattilil qur'ana tartila to don haka gyaran za a fara ne tun daga shiriyar annabi wajen karatun alqur'ani yaya shiriyar annabi take wajen karatun alqur'ani ko kun fahimta jama'a to fara daga ta'awuzi kun ga ta'awuzin nan da suke muku shi ma na bid'a ne ba a taba samo shi a cikin kira'a ba duk wanda ya ce maka a wajen karatun qur'ani annabi na wannan ka ce albani ya ce ƙarya kake kawo isnadi sahihi ana ka ba inda yazo daga annabi zai fara karatu yana cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya tsaya anan a a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi wannan ne aka samu daga annabi in ba haka ba yakan ƙara da a'udhu billahi samii'il alim rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi wannan ne kadai aka samu daga annabi duk manta da su jabir sudaisi shuraib duk abin da suke din nan ba ba daidai bane kuskure ne kace me na faɗi karka ji tsoro wanda yake da magana ya ta wuri na amma in dai daga annabi ne kai bata maka lokaci ana magana shirya annabi ne ba ɗan gasa waɗanda za su yi gasa ya ci kujerar ƙur'ani a bashi ya tafi maka ba ba su ba na annabi ake magana yanzu kai shiru idan baka je ka koyi na annabi ba ba da kai ake magana ba ba a shigo shafin ku ba kuma duk wanda ba na annabi ba mu abin da muke cewa hayaniya kake kana bata kanka lokaci kuma za ka zo kai nadama tambayi abdul karim shahari satani yace laqad tuftul ma'ahida kullaha wasayyartu tarafi baina tilkal ma'alimi yace duk waɗannan makarantu duk waɗannan ma'ahid duk cibiyoyin ilimi yace duk na shiga yace ba inda ban shiga na karanta ba yace amma yanzu ga tsufa ya kama ni duk na rude to wani malami salafi sai mai raddi yace ma hara man ya'di bi hadi muhammadin yace amma da ka bi shirya annabi da baka rude ba duk hayaniya ce ta ruda ka saboda kan an zo magana karatun qur'ani yaya annabi yayi rubutun alqur'ani yaya annabi ya nuna musu su rubuta alamomin wakafi waɗanne annabi ya koyar da su duka na annabi ake magana so yanzu kai kana maganan maku ne na hayaniya na yan almarma za a samu kujera za a tafi za a za aimar za a yi gasar local government za a yi gasar state ba wannan ake magana ba shiriyar annabi game da karatun ƙur'ani shirya annabi game da zikiri shirya annabi game da salati shirya annabi game da aure shirya annabi game da aurewa. shirya annabi game da kasuwanci shirya annabi game da sanya tufafi shirya annabi game da cin abinci shirya annabi game da zama a sallah ya ake zaman cin abinci ya ake kwanciya shiryar annabi game da aski gyaran kumba duk abin da ya shafi na annabi shi ake magana amma ba wai abin ba kawai saboda haka mu salafiya dake da'awa ba muna cewa mutane ne ku zo kawai ku yi musulunci ba sai mu ce a'a an samu rigingimu a cikin musulmi kowa ya kama hanyar shi don haka wanne ne na annabi malaman hadisi sun ruwaito mana kaf abin da ya shafi annabi sallallahu alaihi wasallam in kai baka sani ba wani ya sani wani bai sani ba wani ya sani amma duk abin da ya shafi rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam game da abin da ya shafi kula da lafiya kaf ka je ka samu littafin at nabawi shi yasa na dauki wannan littafi nake mishi sharhi insha Allah ta'ala na ce zan yi sharhin wannan littafi a cikin kasusuwa da ba za su gaza guda 500 ba zan bi littafin keke da keke in yi mishi tsintan kwarkwata ko ina insha Allah ba don ba saboda game da kiwon lafiya idan rashin lafiya ta faru a annabi ke yi kai yanzu abu ya faru ke ya ce a ruga a guje a tafi asibiti ya saba ma shirya annabi sai an fara yin addu'a tukuna sai an fara kaza sai an fara kaza sannan sai a ce to ina kafin ina pingo ina panadol kai na ciwo sai a ce a ke na bashi panadol a ƙura'anin kana da shi ga addu'a kana da ita amma da yake baka san na annabi ba shikenan da haka fatan duk wanda ke jin wannan karatun a yau da kuma duk wanda zai ji wannan karatun ya nemi karatun da yau ne musu da safen nan karfe 10 zuwa 12 na rana kuma duk ranar juma'a haka muke karanta wannan littafi a wannan wuri namu insha Allah ta'ala musamman ɗaliban darul hadisi su ake wannan karatu ina fatan sai na gama wannan aikin kaf ko kuma ina cikin yin shi zan zo in bi littafin fassare shi da Hausar boko domin an samu abokanmu kuma sun fassare shi da ainihin turanci ba mu fassare shi da Hausar boko dan a ga yaya shari'a annabi take game da at-tadawi ko kun fahimta jama dan haka mu ba muna cewa kawai a zo a yi rukuya ba a wancan an yi mata asiri a a karya a wancan an yi kaza a sai an biya wa shirya annabi take dan haka dan girman Allah ka je ka samu wannan ina jin shine fasli na uku ko na hudu faslun fi hadi nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi tadawi wal amr bihi faslin da ke bayyana shiriyar annabi wajen yin magani to yanzu nan karatun da muke muna magana ne yaya shiriyar annabi take game da sahu kaga yanzu hatta sahabbai kafin ya karantar da su wata shiriya suke bi don haka yace ba za ku irin yadda mala'iku suke ba sai suka ce to ya mala'iku suke daga nan ne fa kaji karatu ya kawo muhannan yanzu ana kokarin bayyana na'am kai ka ji muhimmancin hada sahu ko to amma yaya mala'iku ke hada sahu shine karatu yaya shiri'a annabi ta zo game da haka sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah madaukakin sarki ya taimaka bayan da malai ya gama wannan bayani sai yake cewa wala tata'atta hadhihi wala تتأتى هذه الصفة إلا بالالتزام بالتوجيهات النبوية wannan siffa ta hada sahu da ake magana ba zai yiwu a iya aiki da ita ba ba za a iya zuwa da ita ba sai Allah zimci shiryarwar annabi yaya karantarwa annabi take min al-muhadha bil a'naq tun daga daidaita wuya wal aktaf da kafadu wal aqdam da digadigai wa saddul khalal da kuma toshe kafate wallin eh wa khalal da kuma ainihin gyara kafafe wato duk inda kafa take to ainihin gyara ta wallin lil akharin da kuma tausasawa wasu kar ya zama wajen hada sahu ka kuntata wasu ko ka cutar da wasu shine yana ƙara fassara maka wancan hadisin ne wa adami tarki furajatin fi saf da kuma rashin barin kafafe a cikin sahu wannan yace wa kullu hadha fahimahu sahabatu radiyallahu anhu duk waɗannan abubuwan da muka faɗi sahabbai sun fahimce shi min aqwalihi sallallahu alaihi wa alihi sallama daga cikin maganganun annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wa nanqulu huna an ba'dihim ma yu'ayyidu zalika yace anan bari mu ɗauko wasu ayyuka da maganganu na sahabbai waɗanda za su ƙarfafe ka akan sahabbai sun fahimci annabi sallallahu alaihi wa sallama yana nufin a daidaita wuya a daidaita sahu a daidaita kafaɗu a toshe kafafe a tausasa wa juna sannan kuma kar a sake a bar wata kafa a cikin sahu sahabbai sun fahimci haka ina ne dalilinka malam sai ya ce fa an anas qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallam anas yace manzon Allah yace aqimu sufufakum ku tsaya da safinku fa inni arakum min wara'i zahri ina ganin ku ta bayan bayana wato ba sai na waiga ba don ina waiga to yanzu ina ganin ku ta baya kenan a'a ta bayan bayan nawa kai tsaye annabi yana kallon gabas ko yana kallon alƙibla amma yana ganin abin da suke yi a cikin sallah ta bayan shi don haka yace ku daidaita sahunku to kun ji abin da annabi ya faɗi ko to bari ka ji fahimtar da sahabbai suka yi wannan maganar sai ana sai ce wa kana ahaduna dan haka ɗaya daga cikin mu ya kasance yulziqu man kibahu bimanki bi sahibihi yana ɗamfara kafaɗar shi da kafaɗar abokin shi wa kadamihi bi kadamihi kuma yana fara ƙafar shi da ƙafar ɗan uwan shi abin da ake nufi da farawa a Hausa zamani ita ce mannawa da nanawa don haka ga abin a aikace kamar yadda jiya muka kwatanta jama'a an fahimta ku duba jama'a farawa. da annabi sallallahu alaihi wa sallam a ce su hada eh da suka tashi hada sai Anas ya ce ɗayan mutum ya tashi sai na tampa yana hada kafa shi da kafa dan uwan shi sannan yana hada kafadar shi da kafadar dan uwan shi an fahimta to wannan sahabbai ga shi haka suka fahimta da ya faɗa musu wannan magana to haka yana ganin su ta baya sun yi hakan idan da hakan zakewa ce ba zai kwabe su ba idan da hakan kuntata wa wannan da ba zai kwabe su ba tun da ya ce kar ku kuntata dan me za a ce yanzu mun kuntata ko kun fahimta kuma sai a ce an kuntata wa jama'a a bar mutane ma kowa ya je lahira ya haɗu da abin da su ko kun fahimta jama'a Allah madaukakin sauke ya taimaka wannan hadisi rawahu bukhari al-imam al-bukhari ya ruwaito shi a lamba ta 725 qala al-hafiz babban malami mahaddaci al-imam ibn hajar al-asqalani a cikin fatul bari sai yace afada hadha tasrihu kaga wannan bayani karara da ana sai ko ya fa'idantar da annal fi'l al-mazkur wannan aikin da ana sai ambata kana fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin annabi ne da Anas ya ce wa kana ahaduna yulziqu mankibahu bi mankib sahibihi ha wa qadamihi bi qadamihi da muka ji wannan wa'azi na annabi annabi ya ce ku tsaye da sahunku annabi yana faɗin haka sai muka rinka nana kafadunmu da juna muna nana kafafuwa da juna malam yace to wannan fa a zamanin annabi ne sallallahu alaihi wa sallama don me ina za fahimci haka don annabi yace ina ganin ku ta bayan bayana da suka ji haka sai suka yi marmaza sai suka gyara wannan ya manna ka faɗa shi wannan ya manna kaza kaza sai malam ya ce kaga wannan yana nuna a zamanin annabi ne wa bi hadha yatimmu ihtijaju bihi ala bayan al murad bi iqamati as saf wa taswiyati da wannan fahimtar ne ka fahimci cewa a zamanin annabi ne suke yin haka da haka ne zai tabbata a kafa hujja game da abin da ake nufi da tsaida sahu da kuma daidaita sahu annabi ya ce musu ku daidaita sahu da yake su daidaita sahu sai wannan ya jawo fada shi ya hada da ta wannan wannan ya jawo sawun shi ya hada da na wannan a yaushe a cikin wannan sallar da yace ina ganin ku fa to wannan yake nuna mana me ashe irin wannan manna sahu da sahu irin wannan manna fada da fada shine ma'anar iqamatu sufufi wa taswiyatiha shine ma'anar daidaita sahu shine ma'anar gyara sahu jama'a kun fahimci wannan da kyau ko qultu malam samir sai ya ce wa fi riwayatul isma'ili min tariqi ma'mar a cikin riwayar wannan hadisin da isma'ili yayi al-imam al-isma'ili yayi al-mustakhraj ala sahih muslim ne za ku ji kusan kullum muka zo karatun sahih muslim in ma gama kawo hadisi sai ka ji na ce al-imam al-isma'ili ma ya fitar da shi a cikin littafin shi al-mustakhraj min tariqi ma'mar qala da ya ruwaito shi kuwa ta hanyar ma'amar bari ku ji malam ma'amar abin da ya faɗi a cikin wannan hadisin sai ya ce walau fa'alta zalika bi ahadihim yawma a yau da za ka sa wani daga cikin jama'a ka ce sai ya haɗa sahu kamar yadda ana sai ce dinnan la nafara da ya gudu to ya gudu daga wannan masallacin ya gudu daga wancan saho can ma in sun dauki wannan sunan ya gudu can ma ya gudu shine ma'anar nufur din ka annahu bagal shumus kama alfadarin tsere alfadarin da ake tsere da shi me kake tunani in aka aje shi yana shakatawa haka sigan da ga yana tsalle ya gudu nan ya gudu nan to haka yau da zaka ce wani ku daidaita sahu Allahu akbar wannan magana ta al ma'amar ya yayi ta yau shekara 1300 da ta gabata amma wallahi shekara 30 mun ganta a masallacin mu a muciya da muka zo karatun riyadus salihin lokacin na karanta musu riyadus salihin da muka ɗibo irin waɗannan bayanan a cikin subulus salat muka yi musu akwai waɗanda sai sa gudu daga masallacin gudu suka gudu har yau ba su dawo ba shekara talatin da biyu sun gudu maganan ma'amar gashi a ce to gyara amma mu ka'idan mu da muke ba ma tursasa wa mutane abu sai mun karantar da su don haka za mu gansu kun yi ba daidai ba eh to yanayi zai kai a gyara yanayi zai kai karatu ya kawo kai to amma in karatu ya kawo kai to kuma ba sassauci kun ga yanzu daga wannan karatun to haka tashi sallah a makarantar nan to sai aiki amma da kaga za mu bar kowa ya ba kafa shi kamar kafa kaza sai a ce a dan gyara jama'a a dan gyara to amma yanzu daga wannan karatun eh to za mu kama kafa ka mai saitin ta in ka gudu je ka Allah ya sauke ka lafiya ma'amar da ya ce yau da za ka yi wani daga cikinsu haka ba ya gudu والشموس هو النفور من الدواب الذي لا يستقر لشغفه وحدته yace abinda ake nufi a shumus shine irin dabba wadda take ta tsire wadda saboda kaifin lafiya da horo da take ji a jikinta ba ta iya zama wuri guda ولم يتفرد أنس بنقل هذه الصفة وأن الصفة نيدا صفحة با ولم يتفرد أنس بنقل هذه الصفة عن الصحابة با أنس ne kadai ya bada labarin wannan sifa ba daga sahabbai don yanzu a cikin wannan riwaya ba mun ji Anas ya ce da suka ji wannan wa'azi na Annabi sai suka koma suna hada kafadin juna ba sai suka koma suna ainihin wato hada kafafuwa da juna to ba Anas ne kadai ya bada labarin sahabbai suna yin haka ba walakin naqalaha aidan an-Nu'man ibn Bashir yace har wa yau ma ko kuma haka ma Nu'man dan Bashir wanda ya ruwaito hadisan hada sahu mun karanto su a baya shi ma ya ba da labarin irin wannan sifa kana sai yace da annabi yace a daidaita sahu fara'aitu rajula yalsaqu mankibahu mankibi sahibihi sai na ga mutun na hada kafada shi da kafada dan uwan shi wa ruqubatahu bi ruqubatihi kun ji cikakken alignment kenan har gwiwa har guwa jama'a ma'ana gwiwar ka idan ka tashi kafa ta haɗu kafaɗa ta haɗu gwiwa ma kada gwiwa wannan ta goce wannan ta goce gwiwa ma sai an yi sai kaji ziyada ƙari da ke cikin riwayar ainihin Nu'man dan ana sai ya ce sai suna ɗanfara kafaɗu da kafaɗin juna suna ɗamfara ainihin wato suna daidaita wuya a nan sai yake cewa ai hatta sai ka ga mutum na ɗamfara kafaɗa shi da kafaɗa ɗan uwan shi wa hu bi rukubati sahibihi yana ɗamfara gwiwar shi da gwiwar abokin shi wa ka'abihi bi ka'abihi idan kafar shi da na dan uwan shi yanzu ba a ce kafa ba balle kai tawuri ka ce kafa aka ce idan kafa idan kafa idan kai ba bahaushe bane ga idan kafa nan ka gan shi nan gurin wannan wurin nan da ya kusa din nan nan ne kashi kashin nan nan wannan gashi da ya kullo hatta nan suke daidaitawa to ba daidaitawa ba sai ce ilsaq wannan ta haɗu da ta wancan wancan ma ta haɗu da ta wancan aikin da gaske sahabbai suke yi to sai mu ce yanzu muna da awar sahabbai mu kuma sai a ce a a watsa wai kan mutane su ce muna da zafi wanda ya gaba ya gaba me ya zafi ka je can a makarantar boko su matsa maka ka je can wurin siyasa su matsa maka ka je can a wurin aikin gwamnati su matsa maka nan fa gashi sai da annabi yace a tausasa amma dai kai abu to an tausasa maka yi amma ka ce an matsa sai ba shi ya gaskiya da yace in ba kai sharan masallaci ba za ka yi ta kasuwa idan baka bi sunnan annabi da ko za ka bi ta shedan to jama'a kun deji yace rawahu abu dauda al imam abu dauda ya ruwaito wannan riwayar ta nu'manu dan bashir a lamba hadisi ta 662 bi sanadin sahihin da isnadi ingantacce wa allaqahu al-bukhari bukhari ko ya kawo ta mu'allaqan a mujalladi na biyu shafi na 211 tare da sharhin fatuhul bari kenan jama'a kun ji abin da sahabbai suke yi kun ji abin da sahabbai suke da suka ji wa'azin annabi sai su gane shiriyar annabi ita ce a daidaita wuya yayi saiti da wuya kafada yi saiti da kafada gwiwa yi saiti da gwiwa idan kafa yayi saiti da idan kafa me rage kuma duk wani balansin da alamin da za a yi maka a nan to ai an gama yi kai dai da farko tukuna da aka tashi sai aka yi balansin ɗinka aka ce ka tsaya car ka fuskanci alƙibla tun daga yatsunka har sawunka tun daga jikinka har ko ina shi ma wancan aka ce haka sai aka ce to ku zo ku manne da juna shi nan fa shi ma wancan ya mannu shi ma wancan ya mannu ita ma wancan ta mannu da wancan wacce ma ta mannu da wancan abinda aka ce kenan fa malam samiru yake cewa wala yafutuni huna an unabbiha anna hadhihi sifatan lati حالنا lana sahabatu الله sallallahu alaihi wa sallam yace anan wannan siffa wadda sahabban manzon Allah suka dauko mana labarin ta ba zan sake wannan bayanin ya kubuce mini ba wa amilu bihadha biha kuma suka yi aiki da ita ku saurari maganar Samir yace ka dai ji wannan sunna ko to wannan siffa wadda sahabbai suka ɗauko mana cewa haka annabi ya su kuma ga wadda suke kuma annabi yana ganin su ya kyale su a kai qad zulimat min ba'dun nas an samu wasu mutane sun ci zalin wannan siffar ku wasu mutane da sunan malanta sun ci zalin wannan siffar yadda sahabbai suka ce dinnan wa za'amu anna hadhihi sifata laysat min as-sunnah suka iya cewa wai wannan siffar ɗamfara kafaɗa da kafaɗa daidaita wuya da wuya daidaita ƙwauri da ƙwauri ko gwiwa da gwiwa ko idan kafa da idan kafa. suka ce san ba sunna bane ne jawabu ala haula min absat ma yakun yace amsar da za a ba waɗannan mafi saukin yadda amsa za ta kasance mu ce li anna hadhihi sifa kana amila kana umila biha ala ahadin nabi sallallahu alaihi wa sallam min sahaba yo ai wannan sifar da kuke inkari an yi aiki da ita a zamanin annabi kuma waɗanda suka yi aikin da ita su ne sahabbai ridwanullahi alaihim kama taqaddama an-naqd an al-hafiz ibn hajar kamar yadda ya gabata daga hafiz hafiz ya ce wannan sunnar sahabbai sun yi aiki da ita a yaushe a zamanin annabi ba wai annabi ya mutu ba balle ka ce a ai bayan ya mutu ne suka fasara hadisin da kuskure a'a a cikin sallar da yake ce musu su tsaye da sahu a cikin ta ne da suka tashi suka yi wancan siffar kuma ya ce yana ganin su jama'a kun fahimci wannan fa in qala qa'ilun idan da wani zai ce haza min fi'li sahaba ya wannan dan fara fada da kafada saitin gwiwa da gwiwa saitin wuya da wuya hada idan kafa da idan kafa ya wannan aikin sahabbai ne ba annabi aka ce haka ba sahabbai aka ce sun yi haka kunna malam ce al jawabu ala zalika min wajhayn amsa ta bangarori biyu za a bayar amma al bangaren farko faqad ra'a zalika nabi sallallahu alaihi wa sallam wa aqarrahum alaihi annabi fa ya ga sahabbai sun yi haka kuma ya tabbatar da su na'am mun ji aikin sahabbai ne amma sahabban sun yi a idan annabi annabi ya gani ya kyale su ko bai kyale su ba ya kyale su kuma waye ya ce musu su tsaye da sahu da suka tashi kuma suka yi waɗannan abubuwan kenan waɗannan abubuwan da suka yi shine fassara abin da ya faɗa musu alaysa huwa alqa'il fi awwal hadisi Anas ba annabi ne a farkon hadisin Anas ya ce aqimu sufufakum wa tarasu ku daidaita sahunku kuma ku daidaitu ku miƙe fa inni arakum min wara'i zahri ina ganin ku ta bayan bayana ba annabi ya faɗa haka ba bala shi ya faɗi rawar bukari bukari ya rawaito wannan to kaga tunda annabi shi ya faɗi haka tare da annabi ya faɗi haka kuma suka zo suka yi waccan siffar kuma yana ganin su ya kyale su to har yanzu kuma kenan dai za a ce aikin sahabbai ne yanzu ya zama sunna ta annabi wata iri takarira sahabbai sun fassara aikin annabi to kuma kun ga abin da muke faɗi idan sahabbai suka ji magana annabi suka fassara annabi ya amintu da haka daga baya in suka zo suka ɗauko mana wannan fassara to wannan fassara ita ce kaɗai daidai in ga ka fassara ta biyu sai mu ce jabu ce ba yadda da ita ba saboda lokacin da ya faɗi kaza da suka fassara abin da kuskure ne sai ce a'a annabi baya kyale su akan fassara kuskure wata ran annabi ya taɓa zuwa sallallahu alaihi wa sallama an yi sallah asuba hadisin yana nan cikin sahihul bukhari sai annabi ya miƙe yace cikin kuwa ya mafarki sai wani yace ni ne dan Allah yace me ka gani ya da labarin mafarki ka manzo Allah bai fassara sai Abubakar yace wallahi ne zan fassara sai dan Allah yace me ya zafi sai ba sai ka rantse ba fassara Abubakar bai gama fassara mafarki ka irin yan Allah yace asabta fi ba'dhin wa ta fi ba'd ka dace a wata fassara a wata fassara kuma kai kuskure wannan hadisi yana cikin bukhari kamar da muka faɗi kenan yanzu hatta abubakar ya yi kuskure annabi ya gyara waye zai kuskure annabi ya kyale shi wani ya ji ayar qur'ani game da watan azumi Allah madaukakin sarki yana umarni da cewa fakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr ku ci ku sha har sai kun iya bambance bakin zare da farin zare iya inda aya ta sauka kenan lokacin iyakacin ta kenan karashin bai sauka ba bawan Allah sai dai sai tarnakin jaki da baubayin jaki fari da baki sai ya zo ya samu matashin kai sai ya aje sai ya dora su sai ya dosano bakin su waje ya rufe kofa ya kwana cin abinci har gari ya waye gari ya haske dodar sannan ya iya gane wannan fari ne wannan baki ne sai ya ce yau wato kaga yanzu sai in tsaya kai amma shi kanshi da ya fito garara ta fito sai ya ce kai amma kuma anya aha sai ya tafi wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ai wa ga Allah ne dai da na karanta ayar to gaskiya sai na je na samo da baubayin jaki fari da baki na sa a karkashin matashin kai na kulle kofa na kwana cin abinci gari ya waye da na iya ganin wannan baki ne wannan fari ne sai na ce to yanzu karatu ya kare sahur ya kare wannan ce eh haka kai yace haka ne manzo Allah yace ka matashin kanka na da girma sai ce to manzo Allah abin yake sai ya ce ai wannan farin zare da bakin zare Allah yana cewa ne da daddare cikin azumi ku ci ku sha har sai kun iya ganin hasken alfijir ya fito daga duhun dare duhun dare shine bakin zara hasken alfijir shine farin zara yanzu kai bawan Allah duhun daren ne da hasken aljijir gaba ɗaya ka sa ƙarƙashin matashinka kai kana da babban matashi kaga ya kuskuren fassara annabi bai kyale shi akai ba sallallahu alaihi wasallam bukhari da muslim suka rawaito wannan allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun da sahabbai suka ji wannan karatu waɗanda suka yi imani tun da suka yi imani ba su taɓa yin cuta ba to su ne mumine su ne shiryayyu sai sabai suka ce ni da su mun shiga uku yanzu wannan aya tana cewa wanda ya musulunta tiran da ya musulunta bai taba zalunci ba shi kadai ne mumini shi kadai ne musulmi waye bai taba yin cuta cikin mu ba kai sai suka ga to in ku haka karatun yake akwai matsala sai suka zo suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce a'a abinda Allah yake nufi da zalunci a wannan aya allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin shirka yake nufi da zalunci sai yace ba ku ji inda Allah yake cewa ya bunayya la tushrik billahi inna zulma inna shirka la zulmun azim a bisa harshen annabi Luqman ba dana kakka shirka shirka ita ce babban zalunci yanzu kaga annabi ya dauko qur'ani ya fassara musu qur'ani da shi larabawa ne kuhan larabawa ne yan asali ba jabu ba ƙor'ani ya sauka da larabci ne gangaruwa irin nasu amma kafin suna karanta shi ba sa fahimta sai annabi ya gyara musu sai ya fassara musu Jabir ibn Abdullah a cikin riwaya sahih Muslim kitab al-Hajj ce mun dauko harama aikin hajji mun fito muna tafiya gaban annabi bayan jama'a ko ina dama da hagu jama'a qur'ani na sauka ga annabi abinda muka annabi ya aikata shi za mu aikata wato ko da aya ta sauka ba za mu dauki gaban kanmu mu fassara ba sai da abinda annabi yayi jama'a musulmi tsakani da Allah ne ya rage ba abin da ya rage sai cewa kai da ni da ke da wance ba digiri ba ko digirgir kake da shi da dingirowa a cikin harshen larabci wato kana da first da second da master da phd ko professor ne kai kai ko kai ne al-imam al-kisa'i ko sibawaihi baka isa game da larabcin al-qur'ani kace ka wadatu game da manzon Allah ba kowa wallahi ƙarya kake Allah ya ce wa sariqu wa sariqatu faqta'u aydihuma Allah ya ce barawo namiji da mace a yanke hannunsu ina ba a yanke tun da ka iya larabci kana da diploma larabci ka yi NCE a ka je ka yi shu'ara'u duk ka iya larabcin duniya kai ka je wahayin larabci ake maka amma dai ba maka wahayin Qur'ani ba to ina ba a yanke a hannu Allah ya ce wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma barawo namiji da mace ku yanke hannunsu ina ba a yanke wuyan hannu ko gwiwa hannu ko kuwa cinya hannun dama za a yanke ko na hagu satar idan ya saci nawa ko da ya saci roka ka sai ka yanke hannu idan ɗanka ne a cikin ɗakin ka ya shiga ya ɗauka idan ba ɗanka ba ne yaya idan aminin ka ne yaya saboda haka jama'a duk wanda zai ce ya karanta alkur'ani wai saboda ƙarfin larabcin shi da imanin shi da karfin haddashi. shi ya fassara da kanshi wallahi tallahi zai kare a halaka duk abin da ya kawo mana hayaniya da rudani a Najeriya kenan yanzu kowane ustazu yana ganin ya haddace Qur'ani ya dan ji guntun larabcin shi shi shikenan sai fassara aya sai ce kowa ya zama kafiri kuma an je lahira kowa wuta zai shiga shi kadai ne da shi da jama'a shi kawai Allah yake kallo a ina a karkashin fassararka da haka ku kiyaye jama'a wannan ƙabiyar wallahi tallahi ba wasa bace wannan kabiyar ba wasa bace matsalar fassara alqur'ani da fassara sunna da fassara hadisai wallahi ku bar manzon Allah ya aikin da Allah ya aiko shi wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi manzon Allah ne kawai yake da wannan 'yancin. idan kana so ka iya kaje akwai malamai na wannan na musamman shi sa ko ga a cikin harshen turanci jama'a idan ka tafi yanzu faculties na mass communication ko faculties ko department na inda ake english language sai ka ga akwai wani karatu ya sunan shi english for special purpose turanci ka je koyo amma wa'azi za ka rinka yi sai a ce to je ka can wurin in ka je can sai a ce wani irin wa'azin za ka rinka yi sai ka ce za ka rinka wa'azin musulunci ne sai a ce to shi kenan ka tafi islamic department under english language sai ka je a koya maka turancin da ake wa'azi da addinin musulunci a kai in ka gama fasto za ka zama wa'azin kiristanci za sai a ce je ka can under christian religion knowledge a kai in ka gama koyan turanci aikin jarida za ka yi sai a ce to ka tafi gasa can yan journalism a kai in ka gama eh zaka zo ne kana rubuce rubuce zaka zama author ne zaka zama marubucin littattafai ne ka zama columnist ne zaka rinka rubuce rubuce a jarida da intanet sai a ce ga inda zaka je ka koya amma jama'a larabci kowa ya je ya ji guntun larabcin shi sai ya zo ya ɗauro rawani kamar bindin kaza ya ce wai shikenan wai zai tafsirin alkur'ani saboda alkur'ani shikenan ya zama shi bai da gata constitution gashi na Najeriya yanzu yana da professionals constitution na ƙasa sai ya ce ba kowa zai fassara shi ba saiwa sai constitutional lawyer sai lauyan da ya karatu na musamman akan constitution wancan lauya ne amma ba kowane irin lauya ne zai fassara wannan ba ido yana da likitan ido kunne yana da likita kwakwalwa haihuwa da mata suna da nasu likitan akwai likitan da ya kware game da jijiyoyi akwai likitan mahaukata akwai likitan yara to amma qur'ani jama'a shi kowane gardi kenan sai dauki alqur'ani shikenan zai fassara me yasa ba za a samu rudani ba to haka hadisan an zo ana da da'awar sunna yanzu kowane matashi ya je ya iya riyadu salihina da guntun larabci ya ce zai karanta riyadu salihina kowa ya ce zai karanta da bulugul maram kowa ya ce zai karanta da umdatul ahkam kowa ya ce zai karanta da bukhari waɗannan littattafan idan da da harshen larabci aka rubuta su gama garin larabci kuna jin zai zama suna da wata ma'ana suna ɗauke da wani sako ba ka ga jarida da ake rubuta ta da harshen turanci ko harshen hausa na gama gari kowa ɗaukar ta yake karanta kuma ya fahimta to jama'a waɗannan maganganun fa yanzu ne malam ya fara su abinda yake cewa shine kaga dai na farko tukuna annabi da kanshi shi ya ce su tsai da sahu amma da suka tashi sai da sahu sai suka zo da irin wannan siffar sai ya ce fa fi hadha alhadith anna nabiy sallallahu alaihi wa sallama qad ra'ahum ala zalika a cikin wannan hadisi an bayyana cewa ashe annabi ya gansu a bisa wannan siffa wa aqarrahum alaihi kuma ya tabbatar da su akai iz law kana khata eh? iz law kana khata'an an zalika da abin da suka yi kuskure ne da ya hana su wa kama huwa ma'lumun kuma sanannen abu ne anna sunna takunu bil qawli kama takunu bil fi'li aw bil iqrar sanannen abu ne da duk wanda ya san ilimin usulul fiqh ya san cewa sunna annabi kamar yadda annabi yakan faɗe ta da baki a ce sunna annabi ya aikata a ce sunna kuma da in ya gani ana yi ya kyale ita ma sunna ake ce da ita kenan yanzu a sunna annabi ya ce a tsai da sahu a takarira kuma annabi ya bar ya kyale su dan haka aqimu sufufakum sunna ce sannan kuma fa iza ahaduna ko fara'aitu ahadana yalziqu mankibahu bi mankibi sa'ibi wa ka'bihi bi ka'bihi wa saqihi bi saqihi haka kenan sai a ɗauka dukan sunnoni ne tsaida da sahu sunna ce sannan a tsaida sahu a bisa wannan siffar kuma sunna ce wa amma sani amsa ta biyu ga duk wanda yake ganin cewa tsaida da sahu a wannan siffar ba daidai ba ne? to sai mu ce fa huwa ittifaqul jami'i yo ai wannan gamayya ce ta dukkanin sahabbai haka suka fahimta anna sahabata ridwanullahi alaihim afhamu wa a'lamu bi murad rasulullah sallallahu alaihi wa sallama min ghairihi sai ce yo ai sahabbai Allah ya ƙara musu yarda su suka fi karfin fahimta da ƙarfin sanin abin da manzon Allah yake nufi fiye da wani wanda ba su ba mimman ata ba'dahum daga cikin waɗanda suka zo bayansu. su fa kaifa guman kana fi zamanina hada wanda ya zo bayan sahabbai ma kamar tabi'ai da tabi'ut tabi'ina su imamu malik ba su kai ƙarfin fahimta da ilimin sahabbai ba wanda yadda ya zo a wannan zamanin jama'a kun fahimta kun fahimta jama'a shi yasa idan kana rayuwa a irin wannan zamanin zaman ta lafiya ko ka aje fahimta ka kawai aje ilimin ka me sahabbai suka fahimta me fahimta sahabbai suka fasara kawai dauki fasara su ya zama isar da sako kake shi yasa kullun nake kiran mu da ke da'awar salafiya yau cewa muna dako ne muna dakon abin da suka fassara ne ba mu da namu a ciki shi yasa kaga duk abin da muka faɗi sai mun ce duba littafi kaza saboda da ba namu a ciki muka faɗa sai mu meme wai mu ne muka faɗa don haka dako muke su ne malaman mu muna dakon su ne muna faɗa wa duniya idan kun gane wannan jama'a sai ka gane yaushe dan dako yake da tasarrufi game da abin da yake dako sai dai sata to in ya sata kuma yanzu ba dan dako ba zai iya dauka ya aje a wani wuri ya zaru wani abu ya aje a wani wuri zai iya karawa abin da aka ɗoro mishi shi zai kai inda aka ce ya kai nan zai kai don haka ina kiran kake ji shi ya karantu to ka sani da cewa wallahi idan ba aikin karatu da ya ba abin da sahabbai suka roto kake ba kana bata kanka lokaci ne kana bata kanka lokaci alhamdulillah wannan da'awar ni da ɗan uwana mun fara ta a Najeriya wajen shekara 34 kowa ya gaje mu yan ƙungiya da yan ɗariƙo da yan boko da yan arabiya da yan kowa ya zage mu haka muka turje akan da'awar har Allah ya kawo mu wannan zamanin wani kuma sai ga da'awar ta ba sha'awa sai ɗauka abu ne mai sauƙi kai ma sai ka yi hidima sai ka yi aiki sai ka gogu sannan sai ka tsaya ka fahimci me ake cewa a da'awar don yanzu da dama matasa da sun taso shi ma sai ka ji ya ce shi ma salafi ne wai kowa ma salafiyanci a ina waɗannan littattafai ka je kai karatu a hannun malaman salaf wannan salafiyancin jama'a ba a digiri ake yin shi ba ba a NCE ba ba a PhD ko masters ba akwai malamai masanan shi zaka je ka zauna su koya maka su kyankyashe ka su yaye ka su yadda da iyawarka ba maganar certificate bace yanzu sai ana maganar mutum sai ce wai shi yana da digiri shi yana da masters a lughar arabiyya shi fa yana da PhD shi professor ne a harshen larabci duk karatun ka ka kai Sibawahi ko Khalilu ne amma ba su yi manzon Allah karambani a cikin maganganun su tun da kake karatu baka taba jin an ce Sibawahi ko Khalilu ko Kisa'i wani ya fassara wani hadisi ba sun san ba layin su bane larabci ne suka dauka amma ya sai ga mutum daga jami'ar Bayero ko daga jami'ar Dan Fodiyo ta Sokoto ko daga ABU sai ka ji ana magana hadisi wai sai ce shi fa kaza ne a wurin aikin hajji ne yau shekara biyu da ta gabata jama'a mun tashi ne fa kawai mun yi wa mutane wa'azi wallahi wannan littafin ne ma na rike umdatul ahkamul kubra za a je a jifan shedan rana ta ƙarshe ne sai ne mutane nasiha ne musu wa'azi game da to an haɗu a nan jama'a mai yawa in aka watse har abada ba za a haɗu ba to ga irin wasiyoyin da manzon Allah yake a irin wannan wuri na bude na karanto musu sai ne ce yaushe za mu je jifa sai na ce za mu tafi ne kamar sha ɗaya na rana kafin mu kai wurin rana ta yi zawali sai mu yi sallah a masjidul khaif idan muka yi sallah a wannan masallaci sai mu karasa sai mu jifa bayan rana ta yi zawali sai na cike da cewa kamar yadda manzon Allah ya aikata sai wani ya miƙe sai ce to amma menene dalilin waɗannan maganganu sai na buɗe wannan littafi sai na karanto mishi hadisai sai na ce kajinawa sai ce to amma ai an samu wasu malamai sun ce ba sai rana ta zawali ba na ce a'a ni fi yanzu an tambaye ni ne a matsayin jagoran wannan tafiya yaushe za mu fita na ce za mu tafi nan sha ɗaya tun da wurin na da nisa za mu kai kafin nan rana ta zawali kuma kai sai mu je sai mu sallah azhar a masallaci kaza sai mu ƙara sami jifa amma sai na cike da cewa kamar yadda manzon Allah yi kenan ni na isar da sakon ne ban faɗi na ra'ayin ba sannan aka tambaya kai ka tambaya na bude na karanta kai kuma daga ina sai ɗauko wata mujalla ya buɗe maganganun wani malami sai na ce da kai da malam wani ɗin Allah ya kine muku albarka a cikin jama'a na ce Allah ya kine muku albarka na ce ana ce maka manzo Allah ya kana cewa wani ne ya ce kaza ni na san shi wannan malamin wani dan iskan malami ne gashi nan za ku gani shi a wasu tashoshi na Saudiya yana bayyana saboda tsarik suwaida saboda shedanci har fatawa yake akan halaccin namiji hannu da mata shi wannan shedanin malam. sai ne kace kace da shi wai shi yana karatun hadisi ne PhD a jami'ar Dan Fodio ta Sokoto a ƙarƙashin wani sai na ce to kaje wani ni ko wani ne graduating din shi suna alfahari da wani ne yayi karatun hadisi a jami'a dan sodio ina muciya malamin shi ya turo shi yace kana so ka kware game da hadisi eh to je ka zauna tukuna wurin albani sannan ka dawo sannan ka zo a baka digiri ni na linka ishrafin thesis din nashi ina duba mishi duk abubuwan da ne approved da suka je kai sai suka ce mishi approved sai da wata shida a nan shagon nan nawa a muciya shi malamin nashi da yake alfahari da shi to ka duba wai zai mana alfahari da digiri ana magana manzo Allah yake magana digiri ni ka taba jin ce maka na da wani digiri na Islamic studies kai ka taba ganin me digiri na Islamic studies zai iya maka wannan karatu a digirin Islamic studies har ka gama ane maka qawaidi ne tun nake da digirin amma ka taba jin na faɗi me yasa aibi ne aibi ne yau ka fito ka ce kana da digiri na arabiya ko islamic studies a irin wannan rayuwa me yake karantar da mutane so mutane ku idan ana maganar na manzon Allah ka daina kawo mana hayaniya don't make noise wasa ya wasa da haushe ce amma ban da tsikarin uwar miji kai kana maganar na suwana da suwana ne mu kuma yanzu nan an tsaya ne ana maganar yaya manzan Allah yayi sallallahu alaihi wasallam yaya waɗannan sahabbai khairul bariyati suka yi so duk wani tabajjuj ai shi ya je ba yayi karatu ne ai shi kaza yaje je ai shi sai ce duk a aji kayan wannan na manzon Allah amma za ka kawo mana rubu duk abin da zaka faɗi a wannan fagen manzon Allah da sahabbai suna da nasu sai mu ce ka kawo mana nasu babu bukatar naka baka san na manzon Allah ba eh karatunka da karatun jarida duk ɗaya ne a wurin mu karatunka bai da kima kan bukatar naji haji sallah abu ji bawo shi duk karatun qur'anin ka da sunna idan ba irin na manzon Allah bane ka bata kanka lokaci duk ka hayaniya ce da ruku ba irin na manzon Allah bane sallallahu alaihi wa sallam dan haka ku kiyaye kamar da kuka ji ne ishara a baya akan komai akwai na manzan Allah akan komai akwai na manzon Allah komai kuma na jefa wannan kalubalen ga kowa duk wani abu da ya taso zaka ce to a wannan fagen ne manzon Allah yace kamar yadda muka ce malamai sun rubuta malamai sun ruwaito sahabbai su ne malaman farko da suka ruwaito waɗanda suka ɗibo ilimin a wurinsu suka zo suka tara mana su ne malaman da suka ruwaito suka rubuta to mu aikin mu kawai mu karanta to me bambancin mu da waɗancan akwai bambanci mu mun je mun koyi techniques ne ka'idojin tacewa da tantancewa da yadda za a zo a faɗi abin kawai abin da muka koya kenan amma ba mu zo da namu ba ko kwaya ɗaya to me kake tunani mu kanmu in son rai ne muna da namu sauran da za mu faɗi muka ajiye kuma sai ka zo ka kawo mana naka ka ce shi za a karba haka wannan mas'alar jama'a mas'ala ce mai matukar muhimmanci kuma saboda girman muhimmancin wannan mas'alar gudan mun zo karfe shida na safe insha Allah ta'ala ita za mu karanta mu karasa sata sannan sai a ci gaba domin dama wannan ba karatu ne mai zaman kanshi ba karatu ne aridi asali sai mako mai zuwa ya kamata mu fara karatuttukan mu shi yasa muka sanar da ranakun da za mu fara amma sai ya kasance muna buƙatar mai amfani da wannan damar mu faɗakar da haka in Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe da safe karfe shida da rabi a haɗu a nan in Allah ya so madadin karatun fiqh sira za mu zo mu ƙarasa wannan karatun da malam yake bayani dangane da cewa irin wannan hada sahun da sahabbai suke shine irin hada sahun da manzan Allah ya karanta. ba dan komai ba saboda manzan Allah ya faɗa sai kuma da suka tashi suka yi irin waɗannan sifofin amma bai ce musu kuskure ne. na haka daidai ne in Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe za mu taso akan waɗannan amsoshi mu tattauna su sai mu zo sai mu ƙarasa karatun a inda a ƙarshen karatun malam zai cike mana da fa'idojin daidaita sahu waɗanda fa'idoji ne ake samu saboda daidaita sahu a bisa irin wannan siffar insha Allah ta'ala a gobe za mu ƙarasa wannan ɗin muke roƙon Allah maɗaukakin sarki Allah ya albarkaci abubuwan da muka yi daidai abin da muka yi kuskure Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana Allah madaukakin sarki ya ɗora musulmi akan kafirai duk inda suke Allah kuma ya ɗora musulunci akan kafirci a duk inda ake addinin musulunci an aiko da tambayoyi waɗanda waɗannan tambayoyi kwaya biyu ne za mu yi ƙoƙarin ganin cewa ko za a samu shigar da su wannan ce in mutum ya samu wani ya fara sahu a tsakiya to shin a takaice da ya zai yi mun yi bayani a jiya in ya kasance sahun farko ne kuma jama'a ba su da yawa dama daga tsakiya za a fara domin ba zai zama ku koma can gefe dama ba nan saitin liman babu kowa wanda ya saba ma shiriyar da aka samu daga magabata amma in ya kasance sahun farko ya cika wani da ya zo na biyu sai ya tsaya a tsakiya to kai in ka zo rabu da shi kai kaɗai koma hannun dama ka tsaya idan wani ya sake zuwa shi ma ya haɗu da kai a hannun dama in ya so kwa zo hakku riski wannan sai dai akwai wata ɗanya ta nunan niyata shi yi da sallah a lokacin da ya zo din nan ya kabbarta sallar a baya shi kaɗai din nan a halin ga inda ya kamata ya tsaya bashi da sallah sau da haka ku kiyaye wannan abin da ya yi yana dodo da gasar da ga kafa a gaban shi an fahimta ya ƙi zuwa ya tushe ta sai kai sai ya tsaya inda ya so a da sallah shi ya sa mas'alar sahudin nan da mutane suka ɗauke ta mai sauƙi ba mai sauƙi ba ce saboda bukhari ya rawaito wata ran anas ya iso madina ana idan da sallah zahar sai sheka masaukin shi a guje fashe da kuka kuka riris shi tsoho ne din madina ba sauran sahabi kuma gashi shi din sahabi ma na kusa da annabi sallallahu alaihi wa sallam sai suka bi shi a guje alfafa ta malam lafiya laifi muka maka daga idan da sallah ka je ka fashe da kuka yace ba laifin ba na zaune kace to menene muka canza daga cikin abubuwan da aka saba a zamanin annabi yace komai kuna yi daidai amma abin da kuka saba shi ba kwa da sahu irin na manzan Allah sai fashe da kuka wannan ruwa tana nan cikin sahihul bukhari da haka mas'alar tsaye da sahu din ba karamar matsala ba ce kuma dai kun ji idan kuka je kuka lazimce ta a masallacin ku za su gudu amma kar ku damu Allah raka taki gona amma ku ji a tsari na karantar da sunna ba a aikatar da bakon abu irin wannan sai ka koya wa mutane ka ba su dama sun yi tambayoyi sun fahimta sun ɗauki hannu sun gane me ake nufi to sa'an nan sai a zo cikin tausasawa sai a fara yi a aikace ta lokacin wani ya ce an matsa sai a ce me aka matsa ai an karantar in ya ce shi bai sani ba sai a ce kai bako ne eh to ka ji ga bayanin ga bayanin ga bayanin amma an karanta ko kuma wani tawayi ne sai mutane su a ah, ba jiya jiya nan aka karantar da abun ba idan tela ya gama rigar ka ranar jajibar ba za ka sa ta ranar sallah ba saboda jiya jiya aka gama ta jama'a tela ya gama rigar ka ranar jajibar kuma yau sallah a sai dai ka aje ta a daka ta yi sati biyu bayan sallah da sati biyu sannan ka sata baka da hujjar cewa jiya jiya na a karanta kuma a ce yanzu yanzu na a'a ah, kashi annabi sallallahu alaihi wa sallama yanzu yanzu ya karantar da su kuma yanzu yanzu sun dauka a horar da musulmi su saba aiki da shari'ar musulunci sannan ɗaliban ilimi a horar da su akan su rinka mutunta ilimi Allah maraukakin sarki ya taimake mu tambaya ta biyu wannan na tambaya ne dangane da idan mutum ya samu tahiya a sallar juma'a ya zai zai ci ko raka'a biyu ne ko hudu idan ka zo masallacin juma'a ka samu tahiya idan ka zo masallacin juma'a ya zama tahiya kadai ka samu ka samu ladan sallar juma'a ka samu falalar sallar juma'a amma raka'o'in sallar juma'a ne baka samu ba dan haka in ka miƙe to sai ka yi raka'o'i hudu na azhar amma ita sallar sabba ka kabbarta ta ka bi liman ne yana tahiya to juma'a ka kabbarta to ka samu ladan juma'a a jam'i amma baka samu raka'o'in sallar juma'a ba dan haka sai ka tashi sai ka ciko raka'o'i guda hudu na sallar azhar an fahimta jama'a haka abin yake in ka zo masallacin idi ranar idi sai baka samu raka'a ko ɗaya ba amma ka samu ladan raka'a eh, sallar idi tun da ka kabbarta kafin liman ya sallama to ka samu ladan idi to idan ka miƙe sai ka yi raka'a hudu da irin waɗannan kabbar gari guda bakwai guda biyar ka sake guda bakwai guda biyar haka za ka yi a cikin waɗannan raka'o'i guda hudu jama'a mun fahimci wannan da kyau idan kun gane wannan wannan shine abin da yake daidai daga cikin fatoyin sahabbai a ƙarƙashin wannan ku karanta littafin al-musannaf na al-imamu abubakar ibn abi shayba sannan ku karanta tattaruwa da sharhin waɗannan fatoyin sahabbai da ayyukansu a cikin littafin ar-rawdatun nadiyya sharhin littafin ad-durrul bahiyya dan haka jama'a kun me yasa aka ce idan ka ainihin yi kabbara kafin yi sallama ka samu wannan sallah shine saboda ce da sallama to ba a yi sallama ba ka zo ka kabbarta don ka samu sallar to tun da ka samu sallah idan ka ga wasu can suna ta da ikama su ma ba su samu ba za su yi sallah a zahar kada ka yanke in ka yanke kayi wa kanka asarar ladan juma'a da haka sai ka ci gaba da sallah a zahar kai kadai amma kar ka manta ka samu juma'a to in ka yanke ka ce bari ka je dan ka samu yin azhar a jam'i na'am sai a ce eh ka je ka haɗu ka yi jam'i da su amma sallah azhar kuma bata kai falala ta sallar juma'a ba na ga ku karanta littafin ar-rawdatun nadiyya ta malam Siddiq Hassan Khan a mujalladin farko ya tattauna waɗannan matsaloli insha Allah ta'ala kamar yadda muka faɗi jama'a gobe ya kamata ne a bisa tsarin karatun mu ne karatu a ainihin wato fiqh sira amma insha Allah ta'ala za mu yi karatu ne a cikin wannan littafi Umdatul Ahkam kubra domin mu ainihin wasala mu karasa wannan karatu insha Allah da haka dan kar mu cike cike kasar din da yawa bari mu saurara anan muke cewa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik kafin a tafi